Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 2, 1939 Nahalal bilang ikadalawang daan at anim na pong Santo Papa si Pope Pius XII. Maigting na tinutulan ni Pope Pius ang marsistang persekusyon. Bukas palad naman sa pagtulong sa mga Hudyo sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng peligro sa kanyang buhay, kinalingan niya ang mga Hudyo mula sa pang-aabuso ng mga Nazi. Si Pope Pius din ang nakadiskubre ng libingan ni San Pedro nang hukayin ang Great Basilica. Noong November 1, 1950, ipinoklama ni Pope Pius ang dogma kaugnay sa pag-akyat sa langit ng Birheng Maria. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.